зустрівшися поглядом із тими, котрі щойно зайшли, знову затулився нею. Неприродність мізансцен різала око. Так само, як колись біля оперного театру ми бачили всіх дієвих осіб і розуміли, хто тут був режисером. Коли оголосили посадку і пасажири рухали до вагонів, Раїса тихенько заговорила мені на вухо. Цей, що сидів біля нас із газетою, лише дешевий топтун, а ота висока лахудра поїде у твоєму вагоні, ти її стережись. Ми затримались, аби трохи простежити дальшу дію. Лахудра в супроводі свого начальника і, мабуть, інструктора стояла в черзі на посадку біля одинадцятого вагона. То був мій вагон. Раїса сумно посміхнулася. Бачиш, я вгадала. У вагоні тебе не зачеплять. Затримають на вокзалі в Москві. Ну що, поїдемо? Може, нам повернутися? Ні, синічко. Раїса і справді нагадувала мені цю ніжну енергійну пташку. То було майже її власне ймення. Поїду. Повертатися додому не можна, вони все одно прийдуть і заберуть книгу. Щось придумаю по дорозі. Раїса поцілувала мене на прощання. Вагон був плацкартний. Коли видали постелі, моя нерозумна філерка уляглася головою до проходу, чого, звичайно, ніхто з пасажирів не робить. Цим вона зрадила себе остаточно, але, мабуть, була певна, що тільки вона стежить за мною. Я не догадуюсь про її службу. Філерка ні на мить не відривала погляду від того місця, де лежав я хоч мене бачити не могла, я лежав на верхній полиці, вдягнений без постелі. Та якби я почав злазити, вона б негайно подала сигнал лейтенантові міліції, що вартував недалеко від неї в купе провідниці. Об одинадцятій вечора лейтенант, проходячи повз мене, на мить затримався, мабуть, видивлявся, де лежить моя валіза. Я вдавав, що сплю. Ось підвелася з постелі філерка, виявляється, вона також лежала зодягнена. Сходивши в туалет, знову уляглася і нібито задрімала. Лейтенант теж не показувався, зате провідниця вартувала пильніше від них обох. Підійшла до моєї голови і почала дослухатися, як я дихаю. Я, звичайно, тієї ночі не склепив повік ледь не до світанку. Це вже був початок жовтня, світало доволі пізно. Поїзд наближався до Сухиничів, і тут я відчув якийсь внутрішній поштовх, ніби хтось підказував, пора залишати вагон. Коли поїзд припинив своє цокання на стиках рейок, швидко зліз із полиці, взяв валізу і рушив до виходу. Провідниця на вздогінці розпачливо залементувала куди ви стійте, вам же до Москви. Швидко перейшов через колії і уже за п'ять хвилин опинився на якійсь привокзальній вулиці. Ніби на замовлення тут стояв автобус із відчиненими дверима, в якому сиділо близько десятка напівсонних пасажирів, напевне, робітників, що їхали на роботу. Я мовчки подякував Богові за отаке везіння, в даному разі везіння в буквальному значенні. Сходячи з вагона, я помітив, що провідниця метнулася до свого купе, отже, до лейтенанта. Було ясно, що на вокзалі мене шукатимуть. Тихо запитав робітника, поруч якого сидів, звідки відходить автобус на калугу? Я вам скажу. Хвилин через десять він торкнув мене ліктем. На наступній зупинці зійдіть там запитаєте. Але питати не довелося. Я сам побачив заляпаний багном автобус, що стояв на площі поритій колесами вантажівок, заповненій калюжами, які відзеркалювали скупі ліхтарі на мокрих стовпах. Тільки но я увійшов до калузького автобуса і зайняв вільне місце біля вікна, як він одразу ж рушив. Це було майже неймовірно, ніби небесні сили на невидимих руках за якихось 25-30 хвилин перенесли мене через затоплені багном сухиничі, і ось уже я, без великого зацікавлення, оглядаючи колгоспні ниви, їду на калу. Знаю, що відти ходить електричка на Москву, отже я, відірвавшись від філерів, цілком спокійно доїду до Петра Григоровича. В ресторані Калузького вокзалу замовив обід, то був майже неїстівний борщ і щось липке, слизьке, назване в меню котлетами. Переконавшись, що за мною ніхто не стежить, рушив до електрички. І досі пам'ятаю жвавого, приємного співбесідника, що двогодинну дорогу до Москви зробив цікавою, навіть повчальною. То був зоотехнік радгоспу, що містився в приміській зоні Калуги. Він так і називався Калузький. Радгоспові належало забезпечувати молоком і м'ясом якусь там частину державної еліти. Через те і радгосній худобі і людям тут велося незле. Працівники за собі вартістю купували радгосну телятину, молоко, масло. Це було дешево, фактично за безцінь. Заробітки золотешника втроє перевершували зарплатню директора школи, та й інші працівники радгоспу були доволі забезпеченими людьми. А живемо, як на вулкані, сумно завершив свою розповідь золотехнік. Лягаєш спати з думкою, що ж воно буде, куди воно йде, і прокидаєшся з тією самою думкою, є що їсти і пити а найліпший шматок у горлянку не лізе.